Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Saba Folgado i d'Arturo Delgado, al front del control de Sobo, saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recordem que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i la nostra web, la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. En la pregunta que fem en el dia d'avui, com qualifiqueu el partit d'avui del València Club de Futbol? És la pregunta que vos fem en el nostre Twitter, arroba esports97nit, com qualifiqueu el partit d'avui del València Club de Futbol? Jo ho tinc molt clar. És el pitjor València que he vist en anys. Sense res una absoluta llàgrima. Patètic, fregant la xarlotà. Sense futbol i sense ànima. El Rayo Vallecano, dit d'una altra manera, l'equip més golejat de la primera divisió, o si volen vostès, el vicecuer, t'ha palpat la cara a dos mans. T'ha ballat. Ha dut la iniciativa ha jugat el partit que ha volgut jugar i només la falta de qualitat d'un equip amb el pressupost del Rayo ha evitat una derrota dolorosíssima avui en Mestalla. El mateix Gary Neville ho ha qualificat de inacceptable en la primera part i després diu que ha vist una milloria en la segona. Jo ahir no estic d'acord, per a res, amb l'entrenador del València. Que ha de posar-se ja les piles i que ha d'aclarir-se i que ha de deixar de disseccions fantàstiques en la sala de premsa en els postpartits per cometre el problema que té per davant. I el problema que és de la té per davant Gary Neville és que està demostrant que no té categoria per entrenar al València. O millor dit, fins ara no l'ha demostrada. Du números d'entrenador de descens. 4 punts de 18. I així no passa res. iPads, traductors, yoga, la torre, la grua... Però 4 punts de 18. Mirem, algú d'una punyetera volta tindrà que anar allí i mirar els jugadors cara a cara i dir, senyors, saben vostès qui som? Som el València. El València Club de Futbol. 40.000 ànimes tots els diumenges en l'estadi vaig a com vaig a l'equip. Un fum de seguidors en València i província. Milers de seguidors per tot el món. Ja estava de panys calents ja està bé d'excuses. Senyors, d'una punyetera volta, tinguen honor, tinguen vergonya torera, tinguen la mala llet sobre el camp en la que avui s'ha anat l'aficionat a casa, que molts no hauran ni dinat. Pot ser, li pertoque, no és el seu estil, però potser li per tocar la demà pujar a Suso al vestidor de la paterna. Resenta i és un marró, ho sé, però també cobra per això. I pegar dos punyades damunt de la taula. I a recordar-se de la família de més d'un i de dos. Jo este, esta vesprada, mirant els vídeos dels dos gols que ha encaixat el València, em perdó de l'expressió perquè sé que no és sense agradable ni a la millor és eh, massa ortodoxa, però mirant els dos gols se m'han caigut els collons a terra. En el primer gol, Parejo a caminant. Se deixa el seu parell, que arriba a rematar en el punt de penal. I en el segon gol n'hi han tres futbolistes, tres futbolistes del València mirant com remata el del Rayo. A este equip li fa falta ànima, caràcter, lideratge, amor propi, estima per esta entitat, respecte per este escut, al qual William tira damunt una poalà de fem. És el pitjor valencià que uno recorda i no només per lo futbolístic, perquè així ja, només fa, ja no només falla lo futbolístic. Per molt que s'ha empenyat, per exemple, avui Rodrigo en justificar-ho, així avui ha fallat també l'actitud. I puc dir que ha fallat l'actitud, perquè jo he vist a estos jugadors deixar-se la pell contra el Madrid i el Barça. Ahí sí, ahí sí. Però després arriba el Getafe i te pinta la cara. I arriba el Rayo i te pinta la cara. I arriba la Real Societat i te pinta la cara. I miren, no vull ni pensar, eh? No vull ni pensar el que pot ser d'aquest equip si entra en la zona baixa perquè per als equips que entren en la zona baixa estan acostumats a això i tenen guerrillers que se posen les pintures de guerra en la cara i van amb el ganivet entre els dents. I si n'hi ha que matar, maten, esportivament parlant. Que després arriba Tebas i t'obre un expedient de l'antiviolència. I per lo vist avui, el València el que té són futbolistes de salut. I miren, amb això ja no se li guanya ningú. Este equip necessita una reacció urgent, però urgent. I tindre les idees clares. Senyor Neville, un dia 4-4-2, un altre dia 4-3-3, un altre dia 4-2-3-1. Una punyetera idea, una identitat. I la identitat no és sempre eixir al camp a veure vindre i a veure què fa el rival. Això a l'inrevés és falta d'identitat. Miren, tinc molt clar que és tan estèril mirar el cap enrere al procés de venda com obviar la nefasta planificació que la propietat ha fet d'aquest estiu. El València no està en la UBI gràcies a Meriton, però va camí d'ella pel culpa de la seva planificació falta futbol i sobra tecnocràcia. A veure si una punyetera volta comencen tots a respectar una miqueta l'escut del València i el que suposa esta entitat. Propera al seu centenari i a dia d'avui en un equip que vaga, que va pegant tumbos, que és incapaç d'oferir 5 minuts de futbol en cada partit, mes que en algún arreo. Ni brotes verdes, ni Cristo que lo fundó. Y e sí que anem a deixar a de bobaes ...y anem a petar el cul. ...porque la pinta que te ...es moldolenta dolenta, la historia... ...y el te espera el Deportivo de la Coruña ...y dirán... sí, avance hasta las palmas y la Copa. Miren, no va a decir lo que pensé... Pero ahora la Copa que pot ilusionar... se me queda en un segon da davant la preocupación que tinc en un equip que no guanya desde de No Nou jornades sense guanyar. ...así ya no pasa res. ...así no se guañan partits ...y no pasa res. O el cambio es radical o el Valencia ha pasado muy malamente... Miren, Fa dues temporades tinguérem una temporada de transició. Se'n recorden? Arranca Jukic, destituït, Nico Estef de transició, entra Pizzi... I aquell equip que acaba vuitè i sense Europa League i a un minut d'entrar en la final de l'Europa League aquell equip con dia el mestre Garcia, era cortito con sifón pero se deixaven lo que tenien jo durant, durant moltes fases no he vist al València deixar-se el que té. I això és lo mínim que se li ha d'exigir a futbolistes que cobren el que cobren el València. És com se deia antigament en la mili, el soldat. El valor se le supone. Pues bueno, així la valua ni suposa ni res. Perquè lo d'avui jo hi ha hagut moments que he sentit absoluta vergonya i jo que estic així davant d'un micro, jo, de veritat, eh, no agarro la bandera de res. Seria un hipòcrita. Jo no sóc més valencianista que tu que m'escoltes, que te costa el passe una nyenya a l'any, que t'estalvies, que te lleves d'alguns capritxos per a poder anar a Mestalla. Però sí puc dir el que pense. I el que pense és que o això pega un gir de 180 graus o la cosa té una pinta molt preocupant. Esperem que el València encara estiga a temps de resoldre això. Però certament, cada dia van enfosquint-se més el tema. I a lo millor s'enfosquís tant que quan caiga la tormenta ja no hi ha paraigües que la suporte. 11 i 42, les 5 fotos. un desastre. El Valencia empata dos davant el Visecuer Rayo Vallecano Mestalla y ya pot donar gracias en virtud del visor sobre el terreno de joc. Fins y tot Gary Neville admes que el primer temps del seu equip ha sigut inaceptable Estoy agradecido por tener hombres como Alcácer que asume la responsabilidad, que entiende cuál es la situación y que hay que corregir esto inmediatamente, que es lo que hay que hacer. Porque en la primera parte es que el rendimiento era inaceptable, lo mires por donde lo mires. Alcácer torna a salvar els en una reo final y cuando el Rayo estaba a punt dendur tres els 3 punts, ho ha el davanter de Torrent. Segons Gary Neville, está costando que el equipo vaya a asumirles nuevas ideas Yo quiero conseguir cambiar las cosas. Les estoy pidiendo algunas cosas a los jugadores que están llevando algo de tiempo de eh, ponerse en práctica, pero no es falta de esfuerzo por parte de los jugadores o que no crean. Vestidor fotut. Rodrigo Moreno rebuta la idea de la falta de entrega del vestidor y asegura que el futbolista han corregut tot el que han pogut per Para mí no es falta de actitud, creo que falta de actitud es cuando el equipo no corre, cuando ganamos o perdemos da igual todo, cuando ahora me voy a mi casa y me da igual lo que ha pasado aquí eh, y os puedo asegurar que no es el sentimiento del equipo, está todo el mundo jodido. la mel als llavis. El llevant torna a tirar de casta quan la diferència ja era molt gran, oferint diferents cares en un mateix partit. Rubi apela a mantindre la calma per al que resta per davant. Eh, de aquí al final todos los partidos son, son vitales, entonces, pues bueno, nosotros nos tenemos que evadir un poquito esto, sobre todo para trabajar bien, porque si no acabas trabajando peor y, y, y entonces somos mucho más vulnerables. Víctima número 28, altra victoria de Valencia Bàsquet davant el CAI Zaragoza per 81 64 Pedro Martínez insistís en donarle terrenalidad a un registres de somni. no caer en pensar no es que tenemos alguna fórmula mágica o hacemos lo que no hace nadie hacemos lo mismo que hace todo el mundo entrenar y, eh, esforzarse eh, intentar mejorar y a partir de ahí si eso lo seguimos haciendo pues como hasta ahora 11 de la nit i 44 minuts. Esports 97 nit, que fa una pausa per a la publicitat i abans vos recorda el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, com qualifiqueu el partit d'avui del València Club de Futbol. Una pausa i entrem a tallar tela, que avui me pareix que ara matí no suficient hores. Tira-li. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGua radio. 11 i 46, encara que no us semble amb fonda preocupació pel que hem vist avui en Mestalla, que és poc, quasi res, sobretot de positiu. En un València superat pel Rayo Vallecano, en lo futbolístic, en les ganes i en el futbol. No, he dit en lo futbolístic, perdó. En lo futbolístic i en les ganes. En la mentalitat i en la idea. En eh, el controlar el partit i en saber què fer i com desactivar el rival el València avui només ha pogut treure un punt gràcies a una generalitat d'Álvaro Negredo que continua estant perdó, que continua sense estar per a jugar i hi ha un Paco Alcácer que jo ho sé molt per el front anti-Alcácer però cada volta se queden sense menys arguments avui ell ha fabricat la jugada del segon gol lluitant una balonada del València després d'una triple parada de Matthew Ryan ha lluitat la pilota, l'ha guanyat Se l'ha menjat el defensa i la pilota ha arribat a Bacali. Bacali ha centrat i Paco, que l'havia prolongat, encara ha arribat al remat per a fer el 2 a 2. De la resta, poc que no s'ha dit ja en la introducció. Equip sense ànima, sense futbol, sense idees, sense orgull i sense amor propi. I jo sé que aquestes coses a voltes als periodistes, i més als que estem en una ràdio xicoteta, mos dificulten el que el dia de demà te puguen donar una entrevista, etc etc. Però és que un està així per a dir el que pensa. I com és el que pense, i com me preocupa el València, perquè el València me preocupa. Perquè sóc de València, perquè me tira el València, i miren, perquè que el València vaja bé, li va bé a les ràdios a veure si vostès creuen que el se va malament i se ven la mateixa publicitat així tenim interessos tots i també tenim interessos en què vaig a veure València i torno a dir, jo no sóc més valencianista que tu que m'estàs sentint però tinc la sort de poder tindre un micro davant per a donar eixida al que molts penseu i al que pensa un servidor. Però avui és evident que el que hem vist en Mestalla ha fregat el ridícul, la charlotada avui el València ha tornat a ser un equip que no tenia res que oferir, excepte les parades de Matthew Ryan, la generalitat en el primer gol d'Álvaro Negredo i la lluita i sempre la entrega de Paco Alcácer quan visita el terreny de joc. La resta, quasi millor ni repassar-lo. Perquè hauríem de ser massa durs i espera i confia en que aquesta plantilla encara se mire de mal el vestidor als ulls i més enllà de dir estem fotuts, ho demostren. Una cosa és dir-ho i altra és demostrar-ho. Ells i l'entrenador. Els futbolistes no volien uno, ja no estan uno. Està Gary Neville. Com deia abans, traductor, grua, iPad, yoga... 4 punts de 18. I com dèiem, un pare en pau descansa, diu el tinc a la lòria los números no se discuten, se comprueben. 4 punts de 18. Prenguen nota. 9 jornades sense guanyar, des de novembre, des de l'1 a 5 a Balaïdos. Són registres inacceptables per al València i per a qualsevol equip que hagi fet una quarta part de la inversió que ha fet el València. Ara bé, també estaria bé dir una cosa. Hi ha un, una dita castellana molt antiga que diu allò de el ojo del amo engorda el caballo. No estaria de més que Peter Lim vinguera a València i que en Jordan o Parenguer i Neville y le regalan un coche a los jugadores en miniatura, que era una pasada de bonico, de coses que ho siguen, li apretarà els seus futbolistes. Algú li dirà al propietari que de tant en tant també té que apretar, perquè forma part de ser el propietari d'un equip, perquè forma part de ser el propietari d'una empresa. I aquesta empresa, enclavada dins de Meriton, de moment, ha apostat tant per la tecnocràcia que s'ha oblidat del futbol i en el pecat està duguent la penitència. La penitència és que avui t'ha passat el Getafe. I si no guanyes, la setmana que ve te passaran uno o dos X més. I així successivament. I cada volta que te fiques més avall, la cosa més complicada. Perquè aquest equip no està fet per a manejar-se en el subsol de la taula classificatòria. Per això fa falta molt de caràcter. I aquest equip no té ni caràcter ni lideratge, diga el que diga Gary Neville que també comença a fer rodes de premsa d'aquella manera. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues un València que avui ha oferit una imatge que no hi havia per on agarrar-la. Sí, ho acabes de comentar, Manolo, hi ha un detall molt, molt significatiu del que acabes de dir respecte a lo que és el València eh, actual. Has fet eh, referència a la taula de classificació i, efectivament, la vesprada d'avui, Manolo, el València, que és 11 en la classificació, amb eh, 24 punts només, 11 en la classificació amb eh, 24 punts li ha passat el Getafe Getafe que fa unes jornades estava eh, lluitant per fugir del descens de, de categoria pues el Getafe està vesprada amb la seva victòria davant l'Espanyol de, de Barcelona ha superat al, el València 26 punts del Getafe 28 el Atlètic Club de Bilbao 28 el Deportivo de la Coruña 30 el Eibar 32 del Sevilla 34 del Celta de Vigo i 40 el Villarreal que gràcies que ir va empatar si no, pues encara te trauria dos punts eh, més. 40 el Villarreal que marca zona Champions, encara que així Manolo des de fa setmanes, almenys la meva eh, percepció personal és que era de ciència-ficció que el València s'enganxara via Lliga a les places que donen accés a la Champions per a la pròxima temporada, però a les d'ara hi ha una realitat 11 amb 24 punts, 40 el Villarreal, que és el teu objectiu que vares marcar en l'inici de la temporada. I si mires eh, cap a baix, i este matí mm, li preguntava al respecte a Rodrigo Moreno, 17 punts del, 16 punts del Rayo Vallecano, en posició de descens i 24 del València, que continua estant més a prop del descens que no de disputar la Lliga de, de Campions. Ho acabes de comentar perfectament, eh, Manolo, i hi ha un altre detall molt significatiu al respecte de tot el que li corre al València. El València de Gary Neville mm, no millora en xifres al València de, de Nuno. Ja, es, ja està tot dit. I els problemes del València de Nuno són els mateixos que té el València de Neville. I avui, veient el, el partit del València de Neville, Manolo, pues, era una fotocòpia de qualsevol partit de l'etapa de, de Nuno. A partir d'ahir, i és una reflexió que en este programa també s'ha fet moltes voltes, els futbolistes s'emparaven s'emparaven en la coartada i se refugiaven baix el paraigües del, de l'entrenador. I l'entrenador mm, ja no està ara ja no tenen lloc en el que eh, resguardar-se. Ara ja no tenen paraigües que es cobrisca. Ara els plou damunt, perquè són, són els mateixos futbolistes. En uno que en Gary Neville. Va haver una reacció davant el Barça, estava Boro, acabava de dir Nuno, i aquesta reacció se va quedar ahí, en el dia del Barça. I té tics d'equip menut. Juga bé davant el Real Madrid, juga bé davant el Barça i a partir d'ahir fa, fa el ridícul davant el Rayo Vallecano. Tics d'equip menut, Manolo. És la realitat del, del València actual. Estic absolutament eh, d'acord en el dia en el dia d'avui. En, en... I, podem, i, i hauríem d'estar parlant de futbol. No, no, però, pero, però, però, parlant... però, però quin futbol? De si és no, que no, este no, equip no ofereix futbol. Però hauríem d'estar parlant de la decisió avui del, del tècnic, de llevar-li la titularitat en porteria a Jaume i de posar a Matt Ryan, del per què ha jugat Negredo com a, com a titular, per què el Cacer a la banqueta, del gol legal, que és legal, que avui l'àrbitre... Esta és una altra li ha, història. Li ha anul·lat a Paco Alcácer. Clar, és que els àrbitres, Manolo, fins i tot, enguany, li han perdut tot el respecte al València, perquè el perjudiquen fonamentalment a Mestalla, i podem repassar episodis en guany d'arbitratges amb el València. Els àrbitres ja no tenen en compte el València. El València no, no, no. està desapareguent de la primera línia. I és algo que el València s'està guanyant, desgraciadament, eh, a pols. Però podríem estar parlant d'aquest gol anul·lat al Càcer, podríem estar parlant de Càcer, de la Copa que espera esta setmana, del mes del gener, que te pot deixar en port des d'una final de la Copa del Rei, però, Manolo, mm, hem de parlar de lo que ha ocorregut este matí, perquè és l'actualitat i l'actualitat parla d'un València molt, molt, molt fluix. I d'un soci fotut perquè a mi la frase que més m'ha calat baixant des de la cabina a la zona de premsa és la de dos socis que m'han dit Manolo, comencem a tindre por. I els entenc, eh? Perquè jo estic igual. Més enllà del cabret de la indignació, del to de veu elevat, d'alguna expressió eh, d'un servidor que a lo millor és millorable més enllà d'això un servidor comença a tindre por perquè aquest equip no està fet per a lluitar a Ibaix i este equip cada volta està més a prop d'Ibaix i la setmana que ve vas a Riazor el Depor està fent una bona temporada i me dóna la impressió que hem entrat en un bucle en el qual perdre ja no suposa res abans si perdies un partit també tenim la culpa els periodistes eh i jo agarre la bandera de la meva part de la culpa eh perquè mira que jo i quedava tercer a Unai li he aventat guanyant partits guanyant partits, guanyant partits, se li criticava. No canvia cap crítica de les que... Vull dir, que ara siga pitjor no significa que el que hi havia abans fora perfecte. Però abans se guanyava i la veu era crítica. Ara se perd i així no passa res. I això és un problema molt gros. I això és un problema que el València no es pot permetre. és <coughs> eso García Pitarch que encara que en la veu ampla diga que no, està ja mirant centrals? Per allà, eh? Per allà és ja. Crec que també hauria o de parlar en Gary Neville o d'entrar de mai i ser vestidor. La sort que tenen els futbolistes és que el seu director tècnic és Uso García Pitarx, que és un tio que ja té molt de recorregut, que sabrà com afrontar aquesta situació, però vamos, els assegure que me pilla a mi y demás entre estil J. Corcuera. Li pega una patà a la porta del vestidor com va fer una volta Luis Aragonès me planta allà enmig i comença a dir de tot en poesia i en prosa i si fa falta en Roman Paladino però canvia ja el rumb este equip o està fotut, eh? està molt fotut i la cosa se posa molt fotuda perquè el que està fotut és l'aficionat i quan té l'aficionat que té el futbol com un hobby com una passió com algo que forma part de la seva ànima del seu cor quan l'aficionat està fotut és que moltes coses estan fallant i és la realitat. La realitat és que aquest estiu s'ha fet tot tan malament, tan, tan, tan, tan, tan remalament, que ara el València està pagant-ho. I quan dic el València me refereix a tu que m'estàs sentint, a tu que estàs sentint la ràdio, a tu que estàs avui fotut, a tu que avui has dinat de mala gana després de veure el paperot que ha fet el València a tu que avui has passat una vesprada, a tu que demà vas al treball i vas a tindre que aguantar, al del Madrid i el Barça que te van a restregar que han guanyat 5 a 0 i 5 a 1. I això és el valencianisme que està fotut i me preocupa. I l'equip. Però l'equip no pels futbolistes, que no han demostrat que se puguen mostrar preocupació per ells. Si més no, perquè estan duent al club i a l'equip a una classificació en la que jo comença a tindre por. De veritat. Així que, a veure si ens posem tots les piles, perquè la cosa està entrevolint se d'una manera que a lo millor arriba el moment en què ja se mos escapa de les mans. Esperem que no hagi arribat a aquest punt. Això pel que fa al València. Hem de parlar també del Llevant Saba, que ahir ho tingué a puntet, però és que deixa anar massa el Celta. Sí, i a més Manolo va cometre moltes errades en, en defensa, el, probablemente el Levante también necesita reforzos, Manolo. La idea que maneja Manolo Salvador y Kiko Catalán es la de reforçar eh, l'equip. Cal un central, Manolo, també eh, experimentat, un central eh, important. El Levant a ir a Balaidos també dona moltes eh, facilitats i moltes condicions, concessions. Perdó. En defensa, després se troba un gol, un bon gol de, de Davidson i a partir de ahí, jo crec que més amb, amb el cor que, que amb el cap, més amb el cor que amb el futbol, pues està a punt de donar-li un, un esglai al, al Celta de Vigo, però bueno, no va ser eh, suficient, i ser arreon final que va pegar el, el llevant, Rubí va intentar de totes totes, va canviar la, la defensa, va perdre qualsevol precaució eh, defensiva, per tant, d'aconseguir a última hora la, la igualada, atacar amb Gilas, amb Roger, amb, amb Daverson, estava Morales en el camp, eh, Rubén ho va intentar, però al final Manolo el llevant va, va, de, va deixar perdre molt, molt de temps i ja no va poder recuperar-lo en el tram final del, del partit. Així també les jornades passen, Manolo, és el QR. Té 14, està també acabant el temps, eh? Té 14 punts, és cert que està només 3 d'eixir del, del Pou, però també és cert, Manolo, que passen les jornades i que no arriba la, la reacció. De fet, el mateix Rubi parla ahir d'un sabor agridolç i d'un llevant que té diverses fases dins del mateix partit. Bueno, sensación agridulce porque sí que es verdad que se ha visto varios levantes dentro del partido, ¿no? Eh, una salida más o menos eh, normal, dentro de que el Celta intentaba ganar protagonismo. Creo que hemos conseguido tener nuestro ratito en la primera parte, esos 10-15 minutos buenos y a la que el Celta se ha vuelto a entonar, sobre todo porque nosotros hemos estado un poco descompensados en la presión, en algunas jugadas no hemos presionado bien, eh, nos han salido a la presión y nos ha hecho mucho daño. Y la segunda parte, pues solo puedo elogiar a mis jugadores, que con un 3-0 no nos han venido abajo, han peleado hasta el final, han creído que podían remontar y hemos estado muy cerca. Bueno, pues, eh, això pel que fa al Llevant d'una Esportiva, que tindrà dos dies de descans dilluns i dimarts, tornarà el dimecres als entrenaments. Sí, no té competició de, de Copa del Rei, per tant sí que pot jugar amb dies de descans també també Rubi per a acabar de, bueno, pues de, de reparar no, a, a la plantilla. Bueno, pues, eh, a més, la notícia bona sempre l'ofereix el mateix. El València Bàsquet, victòria número 28, 81-74. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. 28 i 28, 8 victòria davant el Caixa Aragosa. Efectivamente, a mes en un partido muy especial no?, Pero al Club Valencià, que hoy también conmemoraba el, partido número 1000 en la Lliga Endesa, i que el cert és que ha tingut no, complicacions per a superar un Caix Saragossa combatiu i que l'ha ficat en moltes dificultats, sobretot en la, en la primera part un València Bàsquet, que ja en la segona meitat i sobretot en un bon treball de Bojan Dublevis, que avui ha sigut el millor de llarg del València Bàsquet, amb de nou punts, eh, pues, ha pogut ratificar aquesta nova victòria que eh, consolida el València Bàsquet en el lideratge d'Issa Lliga Endesa, una victòria més que el Barça, que acaba de guanyar al eh, Gran Canària, i atenció perquè ja li trau quatre victòries al Real Madrid, que avui, per exemple, ha perdut davant el Fuenlabrada, la qual cosa el València Bàsquet, que està a sol eh, una jornada de poder concloure la primera volta invicte, això sí, lo tindrà difícil perquè recordem que el pròxim diumenge jugarà davant el Barcelona al, al Palau. Bueno, pues un eh, partit, el del eh, València Bàsquet, en este cas, que ha tingut moltes alternances en el marcador, que hi ha hagut moments en els que semblava que València Bàsquet s'estirava en l'electrònic, que a la fi ha acabat a missa 81-74 favorable al conjunt de Pedro Martínez, on ell ha incidit molt en eh, la defensa que ha fet l'equip en la segona part, però també en alguns desajustos en l'últim quart se li ha preguntat també si el fet de la quantitat de celebracions, com deien que avui el partit número 1000 de València Bàsquet en la Lliga CB, podia haver incidit, eh, Juanma, en el fet de que pogués haver sentat alguna a la plantilla. Sí, perquè sobretot eh, n'hi havia no? molts actes eh, previstos eh, abans de, del partit, amb la projecció d'un vídeo commemoratiu. També se l'ha entregat una placa no? per part de la Lliga CB del seu president Francesc Roca al eh, president de, del València Bàsquet, eh, Vicent eh, Solà. També ha hagut eh, bueno, una aparició de llegendes no? de, del València Bàsquet, com Nacho Rodilla, Víctor Ruengo, Berni Álvarez o Sergio Coterón, però eh, l'entrenador de, del València Bàsquet ha dit que ha de felicitar no? els seus jugadors perquè han sabut extraer se un poc de, de, tot, de tots aquests esdeveniments i la concentració ha sigut total per part de, de tot el, el planter. los jugadores han estado muy bien de concentración, o sea, no hubiéramos perdido en caso de hacerlo o no hemos tenido un buen inicio por culpa ni de las celebraciones ni la falta de concentración. Creo que he visto a los jugadores muy concentrados, muy metidos en el partido y a un rival que también muy concentrado y también muy metido. Por lo tanto, eh, esto creo que, hay que resaltarlo porque mm, eh, podía ser que mm, todas estas cosas nos, nos despistaran y para nada. O sea, que en este sentido felicitar a los jugadores por la capacidad de concentración. fins i tot en aquesta vessant crítica que no, abandona Pedro Martínez tot i els eh, 28 de 28 Eh, eh, ha reconegut una part de culpa en els desajustos finals de l'equip en, el, en contra davant del CAI. Tot perquè avui era curiós, no? Estaven calfant eh, tant Guillem Vives com Estefanson, que eren dubte, recordem, eh, per al partit d'avui, per diversos problemes. Estefanson, problemes en una esquena i Guillem Vives, que no va poder jugar a Alemanya per un problema a l'abductor. Finalment sí que ha jugat eh, Guillem Vives, no ha participat eh, John Stefanson, ha dit Pedro Martínez que no l'ha fet perquè tan sols havia completat una sessió d'entrenament esta, esta mateixa setmana, la va completar el, el passat eh, dissabte, i per això pues, eh, no havia comptat en ell, però després eh, ha reconegut que se n'ha donat que l'equip ha arribat un poquet just al tram final de, del partit. De fet, ha signat tan sols 12 punts, és de veres que el CAI tan sols ha fet 13, eh, però ha reconegut aquest baixó físic i també mental de l'equip y no esquivaba que era la seva responsabilidad, ¿no? Este fed y ahí sí lo, explicaba el técnico del Valencia Basket. Yo creo que es a partir de ahí donde tal vez eh, nos ha faltado un poquito de frescura física, ¿no? Frescura física, y eso pues igual tengo yo algo de responsabilidad por no haber rotado todo lo... no, haber tenido el equipo fresco al, al final, y, bueno, y simplemente pues que hemos tomado decisiones equivocadas y, ya está. Entonces ahora lo que hay que hacer es eh, ser conscientes de ello para que la próxima vez en situaciones similares, pues hacerlo mejor y, también te sirve el, equivocarte o el hacer las cosas regular o mal para mejorar. para mejorar, que cara que no siempre pot mejorar Valencia Basket, que avui 81-74 davant y Saragossa, la próxima víctima eh, que va a pasar les mans de Valencia Basket es eh, en Eurocup, no? Sí, efectivamente, el equipo que más tornará al treball no ni ha a tener celebrar la, victoria de d'avui que el de com con Bedius a partir del les 9 Valencia Basket, que rep al eh, Limoges en la Fonteta, el que va a ser la tercera, la tercera jornada de, de las 32, Valencia Vázquez que buscará esa tercera victoria, que no de manera matemática, pero sí virtual. En caso de victoria, pues podría ya certificar ¿no? Eh, el classificar-se per als octaus de final davant un Limós francès que arriba eh, havent perdut els dos primers eh, partits i ja després, evidentment, tot centrat en aquest partidàs del pròxim diumenge a les 12 i mitja davant el Barcelona eh, al, al Palau Blaugrana, on el València Bàsquet intentarà eixir com a líder. Això, evidentment, com porta el poder guanyar a l'equip de, de Xavi Pasqual, que recordem, a soles ha perdut també un partit en esta primera, primera volta. Eh, I com, que, com dèiem, si ja el València Bàsquet guanya el Palau Blaugrana al Futbol Club Barcelona, que tanque que la Lliga, correcte, li donen el títol, tots descansades de cara a les Olimpíades i millor que millor. Romero, gràcies. Adeu, bona nit al nostre company Juanma Romero, 12 i 8. Avui entrem una miqueta més tard, però hi havia molta tela que tallar en la part informativa i ara entrem ja en debat, en tertúlia i en anàlisi, que la cosa també continua venint calenteta. Vinga. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. Vinga, ràpid, que s'hem menjat temps en la part eh, informativa, però que n'hi ha molt que parar i molta tela que tallar. Continua d'ací de la primera mitjana Folgado i continua mm. escudrillant el Twitter d'alta baix a veure si troba alguna cosa. <laughs> Entonces alguna cosa que te la de que, atención? te, molt, que ha, te quiere de hi ha moltes coses cosas ya moltes coses, hi ha moltes coses en efecte però sobretot el que perceps avui en el día de d'avui Manolo Lo que percibís es el, el malestar, el malestar, de, el malestar de la gente hi ha molt de malestar sí, de malestar sí. en la el nostre comentarista de partits Raúl Garrido hola Raúl ¿qué tal bona hola, Manolo Buenas i noches. des de Albacete com cada diumenge el nostre tècnic de Guàrdia también César Fernando hola César ¿qué tal Hola, bona nit. Mira, avui he estat parlant en una aficionada que m'ha tocat, un senyor major, Salvador Ferrando, però que té molts anys de soci de València i m'ha tocat estar esperada, pues el home també estava en ganes de desahogar-se i de comentar lo fotut que, que estava i tal. I se m'han recordat del València de la teua època, César. Mm, I te vaig a dir per què. Perquè era un València eh, que, sincerament, eh, eh, i, i tu saps, i no te vaig a enganyar ni a donar la píldora, era un València xuster que no donava per a molt, però tot el que teníeu se ho deixàveu en el camp i jo, sí. ixa és una sensació que avui he notat tant a faltar que m'ha dolgut tant el València d'avui a mi el València m'ha trencat tant l'ànima avui de veure la índole jo esta vesprada i ho deia en la introducció que he fet mirant la repetició dels dos gols que, que li han fet al València se m'han caigut els collons a terra <laughs> però, però te, te, te ho dic com ho sent César en el primer i no soc, i no soc partidari de ser antiparejo. Les diatribes i les pelees que he tingut jo en Salva Folgado defensant a Parejo han sigut històriques. Jo sóc parejista, però molt parejista. Però avui Parejo a caminant, deixant que arribe Jozabet tranquil·lament i remate en el primer gol. I en el segon gol en la prolongació d'un córrer, que n'hi ha tres futbolistes, tres, no un ni dos, tres futbolistes mirant com remata Llorente els mitjos sempre del Rayo Vallecano creen que ha fet el partit més còmode de sa vida des de que estaven en Alevins més enllà de que Trasorras en 34 palos t'ha pegat una pintaeta de cara que podia haver-la patrocinat Titan Lux i a mi això és el que me dol el futbol es tracta d'un joc en el qual pots guanyar o perdre, en el qual pots tindre vesparades millors o pitjors, en el qual a voltes se produeixen sorpreses, si no el futbol no tindria la gràcia que té. Però que avui el Rayo t'ha guanyat. Per intensitat en la primera, la segona part s'ha pegat algun arreo més, però clar, com deia el famós dia que l'agarrar les càmeres de Cananova a Ranieri quan ja tenien la merda en el coll Ahí ha pegat alguna Real València però la indolència de la primera part i la falta d'idea futbolística que ahí té molt a veure l'entrenador que de moment de moment, si d'ací una setmana comença a guanyar tot ho direm, però a dia d'avui no demostra tindre categoria per estar en el València Club de Futbol 4 punts de 18 i torna a dir, com dèiem un pare en pau descanse los números no se discuten, se comprueben a mi avui m'ha partit l'ànima perquè veig que el València se'n va sense frenos cap avall i aquest equip no està fet per estar en el subsol de la taula classificatòria eh? per a d'això ara tindre guerrilleros que hi en el ganivet en els dents i olorant la sang i la por en el rival i el València ara transmet tot el que hizo equips poden detectar per a fer-te mal i per això hi ha molta gent fotuda i en por esta nit i jo no sé si compartiu esta eh, decisió o, est, o esta eh, reflexió en veu alta César sí, jo home, anem a animar a Manolo que estamos fotudos <laughs> bueno, yo no le doy tota culpa a jugadors ¿vale? Uh -huh. y entonces eh, jo crec que, que hi ha que saber a què juguem, hi ha que saber moltes coses, no li dono culpa sobre l'entrenador, a tots. Però no, no, és, no sol és per mi, eh? no sol és ganes, eh? ganes, n'hi ha que pagar tot el que tenim, no, no, no. Cada un té que pagar el que té. Perquè si jo agarré a, a André Gómez, no vull que faci 500.000 quilòmetres, vull que quan tira el baló ho faci bé. Eh, vol dir, lo, eh, eh, la, n'hi ha jocs que s'escuden en n'hi ha que córrer, n'hi ha que volar que entre cometes, collons no senyor uno té que córrer 20 quilòmetres i l'altre té que córrer 5 per fer-los ben fets d'acord? Ja, no... ja, però quan no fas els 5 que te toquen no, però és que jo... Jo, jo parlo d'aixos 5 que te toquen, eh? Sí, però, eh, eh, mira, si vols robar el valor al, al, al, al, al Rayo, que jo la setmana passada vaig avisar que era un partit molt complicat, Eh, correcte. Sí que no te dir, és un partit molt complicat, anem a, anem a jugar, mm. pues tindràs que fer altres coses. No soles de jugadors. Tindràs que, practicar, tindràs que fer altra cosa. D'acord? Entonces, torna, torna a dir lo mateix. A l'entrenador li fa falta conèixer la, la categoria on està. Li falta conèixer la divisió on està. Saber on està. D'acord? Pense jo, o des de, en este moment de, de, de crítica jo poso en treure jocs tots junts eh? a posar tots junts eh? estic d'acord no, amb tu eh? no, no, no, lleve, no lleve més part de culpa uns que altres i estic parlant d'un entrenador jo havia de defendre-lo eh? no, no servia que no el defenga vull dir que hi ha que conèixer la categoria on estàs eh? la lliga que estàs jugant la, la tens que conèixer eh? i després eres a València i com eres a València eh, ja està bé de, de de 3 y de 4 y de 2 y ahora en 3 y no sé cuántos. yo creo que este equipo té que tindre una idiosincràsia que per, per, per historia y per joc la té que tindre. I ho tens que demostrar. I Van Dijk no. es la sensació que m'ha donat a mí, eh? que me ha estado donant. Estic absolutamente de en tu, Raúl. Sí, bueno, eh, pues ya lo hemos hablado pues varias veces últimamente. Creo que Eh, es un problema colectivo, es un problema de responsabilidades pues tanto a nivel de club como de entrenador como de jugadores. En el partido de hoy realmente pues eh, esa falta de idea de juego eh, hace que la sensación de indolencia sea mayor. Es decir, no, no, hay, no hay claridad en el juego, no hay soluciones y, al final la sensación de indolencia es la que queda. ¿Por qué? Pues porque cuando las cosas no salen bien o no hay idea clara en el juego, pues tiene que salir pues un poco el espíritu, la, rabia, esa sensación de, pues de equipo, ¿no? De, de, las situaciones malas, pues sacar sacar de donde no tienes. Y eso no se ha visto. Se ha visto con Alcácer. Simplemente eh, con la salida de Alcácer, pues se le ha visto e, esas ganas, ese, ese espíritu, ¿no? Eh, incluso en sus manifestaciones posteriores, pues reflejan un poco ese sentir que, que la gente un poco quiere ver. Vale, no, no tenemos las ideas claras, no tenemos una idea de mm. juego pues establecida que nos dé resultado, pero por lo menos, pues no sé, sacar sacar de donde no tienes y que, y que el, el, el público vea pues que como eh, como Alcácer pues todos se dejan un poquito el, el alma por, por, conseguir algo más no Salva Yo creo que, que ya mucha molta responsabilitat en futbolistas, en cara futbolistes, encara que és estoy de acuerdo en, en César, que, el técnico, al igual que el, que el seu germano, con la, no coneix la categoría y eso pues, evidentemente li passa factura al Valencia pero bueno, esta es una reflexión Manolo, que en fer quan el Valencia va a contractar eh, Gary Neville. Era un, un tècnic sense, sense experiència, encara que molta gent deia que es simplement eh, per ser el segon de Hodgson en la selecció eh, anglesa, pues, que era un tècnic que ja comptava amb experiència. Bueno, pues, mmm, desconec el que treballen els tècnics de la selecció anglesa, però no és igual treballar per a una selecció que no treballar eh, a diari amb un equip de de, de fútbol, siga Premier o siga, o siga de la Lliga Espanyola. A més, Manolo, mm, els tècnics de la Premier, els millors entrenadors són estrangers. La Premier no exporta eh, tècnics tampoc a l'exterior. Així va vindre Mois i va fracassar. I en Anglaterra els millors tècnics són estrangers, no són els, els locals. Salva. I, sí. Es va cantar talli. Eh, està Raúl ahí, que és entrenador. Sí a molt de puestos al, al, al segon entrenador sols, sols posa els conos eh? vale? sols posa els conos uh -huh. sí, sí, sí, sí, sí. Bueno... fa un poc més però mm. no però, però un poc més eh? perquè no mos pensem que perquè estava segon de, de, de companyia... No, no, però si, si, si, el meu, si, el, si te dona la raó No sé lo que trabaje en el segons o, o els de la Selección Nacional. hay, hay de todo tipo. ¿Ahora Sí, a ver, eh, últimamente sobre todo tienen más más importancia. pero yo no, parle de segundo un técnico, de un equipo normal que te vaya a mm. diario. Sí, claro. Parle de d'un de una Selección nacional, siga la que siga, que sabes que tienes un equipo cada dos meses, tres meses, dos días y un partido, no el tres mes. Sí, bueno, a ver, habrá ejemplos de todo tipo. Segundos que no pintan nada, por, por decirlo claro, y segundos que sí que tiene más incidencia. Pero bueno, el caso de Neville, pues eh, a ver, sí que es cierto que yo pues valoro la energía con la que ha venido, con, eh, con la ilusión con la que ha venido, con, con, querer transmitir eh, esa, pues esas ganas de hacerlo, de hacerlo bien, pero realmente eso se tiene que trasladar al campo y en el campo, pues yo creo que César coincidiremos en que no hay una idea de juego clara, no ni, con el balón ni sin el balón y, y, bueno, pues no los días pasan y el equipo no, no mejora. E-, esa, esa ilusión y esas ganas se tienen que reflejar en, en, en ideas de juego claras y hasta el momento pues no las estamos viendo. Tenim que fer una pausa obligatòria per a la publi, el debat està interessantíssim, buscant, rascant en les conseqüències i en les eh, situacions derivades d'este empat davant del Bisecuel, el Rayo Vallecano amb un València que avui ha estat patètic i lamentable. Fem una pausa per a la publi i torn de seguida a la tertúlia avui amb Salva Folgado, amb César Ferrando i amb el nostre eh, comentarista dels partits, Raúl Garrido. Esports 97, nit, la 97.7 ràdio. fins a la una de la matinada. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua Radio. Ràdio. 12 de la nit i 21 minuts. Eh, parlava César Ferrando de les bandaes. Jo també ho he dit en la, en la introducció. Eh, Neville ja d'una punyetera volta de posar-se les piles. Ja estava d'un dia 4-4-2, altre dia amb 3 darrere, altre dia 4-2-3-1, altre dia 4-3-3... Eh, el València ha una identitat. El València no pot estar sempre el pitjor de tot és que ell ho va dir el dia de la seva presentació el dia que se presentava Gary Neville, ell dia que anava a jugar en funció del rival, i és el que estem veient, eh? I en la Lliga Espanyola està duguent-li a pegar-se una tosola que, com dèiem, números d'entrenador de descens. 4 punts de 18. Bueno, la, la crítica la, se la hace él mismo. En, la rueda de prensa eh, comenta que la primera parte sí, creo que dice inadmisible, ¿no? inaceptable. Inaceptable. Bueno, pues eh, no es que lo digamos nosotros, es que él mismo ve que, que bueno, que el equipo no, no, no muestra mejoras en ningún, en ningún sentido. Eh, yo lo, he comentado en la, en la retransmisión esta mañana, creo que, que, tiene que ya buscar un, bueno, por lo menos 7, 8 jugadores que formen bloque y que sea reconocible, que el equipo se le reconozca, ¿no? A partir de ahí pueden aparecer jugadores complementarios, pero sí que tiene que encontrar ya definitivamente eh, unos 7, 8 jugadores que le, que le den un poco de empaque al equipo y, no lo acaba de encontrar. Da la sensación de que ha venido un poco pues eh, a conocer y, claro, el Valencia, el, equipo necesita pues que ya se le conozca, ¿no? Y que ya que ya eh, se, le, se le venga con el trabajo con el trabajo hecho, ¿no? César. Yo no digo que no, no con yo yo torno a recalcar, y somos pesados en que que este que va a la categoría necesita un temps d'acoplament. El problema està que no tenim temps. El problema està que, no, que el temps, molt bé, molt bé. Ja, no, eh, eh, eh, què podem dir? Eh, podem dir que, que, que trobe pront a la forma de jugar. Bueno, pues no, no serà fàcil. Si portem 4 o 5 setmanes o sigui, seguim igual, mira, la primera part ha sigut inacceptable. Vale. I la segona part, sento un poc millor, però a mí hay ah, una cosa, perdona, César que te talle. A mí una cosa que no me cuadra. Is eh, Gary Neville diu, la primera part ha sigut inacceptable. Is al terreny de joc. En la segona les mateixos 11 jugadors. No, i, i dic, i la segona part, antes del, del, del gol de Negredo, era, estava al 0-2. Mm -hmm. Volete, estava al 0-2. Sí. I després han tingut altres ocasions ells. Eh? No, el, el Rayo era de la vida, el València. No, no, eh, escolteu, els dos gols del València -huh. venen d'un rebuig d'una oportunitat del Rayo, el primer que se menja el defensa i Negredo està molt intel·ligent i com la qualitat la té, la penja per damunt i el segon gol torna a vindre d'una triple parada, de, no d'una ni de dos, d'una triple parada que jo no sabia si era Matthew Ryan, Spiderman o qui era el que estava en la porteria del València. Per cert, altra cosa, Gary Neville obert avui el debat en la porteria del València i encara no té els tres portes, ne té a dos i avui ha obert el debat en la porteria del València ara després si voleu entrarem en això però és que n'hi ha tantes coses de les que parlar que lo de la porteria ja me sembla anecdòtic però els dos els dos del València no venen de xuada venen, naixen en un rebuig en una pilota, en un voleó, per a llevar-se la pilota de damunt la sort és que en la segona <coughs> Paquito Alcácer, que ho sé molt, i ja sé que me diran que és el meu protegit, i hauria de fer-li un monument, va a pugnar en tres defenses, aconseguís cabotejar la pilota per a que caiga en un costat, serà menys el defensa, li arriba Bacali, Bacali veu que damunt que l'ha pentinat arriba al mateix Paco al remat i en el segon pal l'empoma però torna a néixer d'un rebuig és que el València no ha fet una punyetera jugada trenada de gol no lo comentamos a retransmisión, funcionaba a base de acciones individuales, pues de Santimina, de Rodrigo, eh, a, veces de Negredo, a veces de Cancelo, conducciones eh, excesivas, bueno, y de errores del Rayo, sobre todo de, errores del Rayo. Funcionaba eso, a base de, ah. esos estos errores. Es que la band no tenías el Ajax del 74 en Van Hanegem, ¿eh? Estaba el Rayo Vallecano. Pero tienes que saber, conyugo, Ah, amic. Ah, amic. a veure, conjuga, ho torno a dir, si tu no saps conjugar, és impossible. Si tu jugues, eh, depèn del que falla, tu pots fer en equip gran. No dic jo que no pugues fer, però tu tens que tenir una sèrie d'identitat. O el meu equip té que treballar, té que treballar d'esta forma i, i faig això, per això, i contratar, o per això, i per... I aquestes sèries les tens que tindre. O teu, tu tens que reconèixer el teu equip. El problema està que nosaltres no reconeixem a, a l'equip que està ahí tu tens que tenir unes senyes. Vaig a defendre en zona, vaig a fer això, replegaré sí, faré això, i el meu equip treballarà a Xina, en atac. Vale? I, el que passa és que nosaltres passen el partit i no veiem passat el partit i sempre el queixes, no? La intensitat, sí, però és que si no robem balons a mi de camp, però després quan el tenim, què fem amb el valor els peus? Vull dir que el robem. I quan el tenim, què fem? bueno, va, una tres partido. Es que al día de la Real no, es que al día de, de va no. Y van alto. Todos son escudos de mal pagador. son escudos de mal pagador. Sí, porque realmente hoy os comentaba también <laughs> esta mañana que ese centro del campo con Danilo, con Parejo y con <clears throat> André Gómez, a priori, en principio, antes de empezar el partido... Redeu, si eso ya lo tienen fútbol, pues yo... escolta, tanca la paredeta yo pues pensaba que hoy se tendría más, más protagonismo con el balón, más, más de dominar el juego, pero es que también han pasado inadvertidos. De hecho, Parejo ha estado realmente mal. Ya no solo con el balón, es que sin el balón, bueno, lo comentabas Manuel, el primer gol es un repliegue lentísimo de, los medios centros que, yo sabe, de, llega con una facilidad tremenda. Es decir, es que, es que casi nada se hacía bien. No, prácticamente res. Eh, y parlàvem d'Ixer Rayo Vallega, el que avui t'ha pintat la cara, eh, eh, eh, en tots els respectes per a el sud-oest, perquè a vegades sembla que estàs més preant, però no, vull dir, és que per a mi ha fet un partit molt meritori el Rayo, el Rayo Vallegano futbolísticament, bàsicament per una cosa de la que estem parlant, el Rayo tenia una... I jo no sóc... A mi, Paco, que m'he molt de voltes. El veig un tècnic sobrevaloradíssim. I, per cert, de lo de la roda de premsa, ni paraula ni paraula. He vist macarres en barris marginals en més educació que este tipus. I ho deixa ahí. Ole per Ximo Masmano, el company de la cadena SER. Chapó, Chimo. Eh, dit això, el Rayo tenia una idea que no tenia el València. El Rayo te pinta la cara, però el mateix Rayo després... Eh, perquè és el Rayo. Te dona els dos gols i està a punt de donar-te la victòria en el gol que se li anul·la Paco Alcácer. Són la senya identitat del Rayo. és el Rayo Vallecano. Sí, sí, ese era l'equip sí. ah, que era l'equip no, jo... més golejat de no primera divisió. Así, Era un descuers, el més golejat, i eres i no, no has generat ocasions de gol davant el Rayo Vallecano. Solament skate ha conseguido desgraciadament per al Rayo, que esta mola a prou demportar la victoria avui de Mestalla. Es lo que dice César, yo creo que todos Totalmente como juega, como juega el Rayo, o sea, es decir, todo lo que estamos aquí sabemos eh, más o menos a, a qué juega el Rayo y qué es lo que podíamos esperar de, del Rayo, pero a mí me cuesta creer que, que un grupo de trabajo como el que tendrán eh, eh, Gary Neville mm, no sepa cómo jugar el Rayo. Estoy convencido que, que los han visto, los han analizado y hay un plan de, partido, o debería haberlo, seguro, o sea, convencido. ¿No crees, César? o no, bueno, no sé, yo creo que sí, vamos, me cuesta creerlo. Déjate la pregunta, tú te sobre entrenador, sí. te has físico, podrán, bueno, lo que vulguen, podrán aconsejarte, pero al final decidís tú Uh -huh. que estés Luis veus, es la teua idea. Te podrás acotar pero eres tu el que decidixes. ¿De acuerdo? Uh mm-hmm. -huh. Eres tu Podes tindre un gran staff, podes tindre 200.000 vídeos, uh mm-hmm. -huh. tot, però eres tu. ¿De acuerdo? El teu cos tècnic, el teu staff t'aconsellarà, però decidixes tu. Per què? Perquè si, te, perquè si dix algo mal, no vas pensar, per almenys jo, que ha fet algo que jo no pensava. Jo escoltaré, però decidixes tu. Uh mm-hmm. -huh. ¿De acuerdo? No, Entonces, hombre, es evidente, eh, un entrenador Decide, por supuesto, pero el, el cuerpo técnico pues le ayuda sí. a entender eh, pero, contra quién se juega y qué es lo que sí, hace. Por eso, Raúl, sí. sempre que tu sobre entrenador y tú és un partit y ellos veu 4-4-2 tu veus 4-1-4-1. Uh -huh. No esteu veient el mateix partit? Sí. O, no, y, sí, i no esteu veient perquè no dirás que coincidixen tu sobre entrenador en todo. No, perquè si no, si coincidixen en tot, per què el vols? Pero te toques uh -huh. sí, no t'interessa. Uh -huh aquest és l'altre però no es poder discutir a tu o dir-te les coses i ell veu una cosa i tu veus una altra mm. perquè si tu el mateix que veu tu per què el vols? per què el vols? per dir-te to a toque sí per què el vols? ell té algú que el traga de dubtes però sempre, ell te pot de dubtes però eres tu Sí, Entonces, sí, està clar. Això t'he de dir jo, que jo el que veig és que, Este, no dic que no, torna a repetir, no dic que no tinga coneixement, no dic que no siga bon entrenador, dic que està pagant la novetat de que està entrant en Espanya això, això és dirigent mm -hmm. és una evidència que jo crec que és absolutament incontestable Salva, que estàs molt callat ja no, d'una pausa saps què passa? que m'agradaria preguntar-li a Raül o, o a César quant de temps necessitaria eh, un tècnic per, aco per acoplar-se al al seu nou equip perquè si repasse les xifres Neville porta ya 12 partits, Manol, la banqueta, entre Copa, Lliga, eh, Champions, i Champions i Lliga. Són, són 12 partits, vull dir, hasta on té marge per a que siga comprensible lo que ocorre, tenint en compte l'equip que Quereta els problemes, preparació física, en uno, patatín, patatán, vull dir, hasta quin punt, quin partit, quina data, és comprensible el, bueno, és que acaba d'arribar, necessita temps. Mm -hmm. Quant de temps necessita? Quants partits? Porta 12 ja. Ah, ah, vamos a ver, para, es difícil determinar qué número concreto de partidos necesita, pero evidentemente para mí, bajo mi punto de vista, ya ha tenido tiempo suficiente como para conocer dónde está y cómo actuar dónde está. Entonces, ah. yo creo que el equipo, es lo que decía antes en mi comentario, ya se le tienen que ver las ideas que él... Algo, pues yo, Claro. Pero que se le echa algo. Es que el partido de hoy ha sido muy malo. O sea, es decir, hoy eh, otros partidos hemos visto algo, alguna cosa, más un juego vertical, hemos, mm. visto una idea de juego, más o menos, pero es que hoy realmente cuesta, cuesta porque porque no se ha visto nadie. es lo que, lo que a mí me extraña, ¿no? Que, que con 12 semanas ya, desde luego, ha habido tiempo suficiente como para para ya tener tu plan claro y que se... En el millor dels casos, per la pregunta que fa Salva... No són 12 setmanes, és menys, perquè ja ha molt de, molt de partit entre setmana, però bueno, són 12 partits. Sí, sí, sí, però en el millor dels casos, pel que diu Salva, i ara me contestarà també César, al respecte del València que deixa en 1 perdedor 1-0 en Sevilla, en el millor dels casos vaig a dir que este equip està igual, per no dir que involuciona. Clar, que els problemes són els mateixos que tenien uno. El, el, Avui el partit se veia uno en la banqueta i no ens estranya de res. Vull dir, és el mateix comportament dels, dels futbolistes sobre la bolsa, el mateix, igual. César, quant de temps penses que necessita un entrenador per ah. adaptar-se? Jo estic d'acord estoy de acuerdo que diu Raül, és que d'això no n'hi ha un temps matemàtic que es pugui dir. Uh -huh. La veritat que 12 partits mm, pot ser poc o molt. Bueno, jo crec que, que depèn de l'entrenador, n'hi ha que s'acopla més ràpid, n'hi ha que s'acopla més pronte, n'hi ha que tarda més, tarda menys, és que això no, no, no és algo matemàtic que es posa no pot. Però el problema que tenim també nosaltres és que si, si l'equip treballara soles per salvar-se, pues, bueno, estem ahí. El problema està que nosaltres mateixa, on tu veus, saps, Manolo, sempre busques, busquem que l'equip vagi millorant perquè les diguem per almenys en Europa. Entonces, sí. Mm. las nervis son més grandes encara. De en que no están, Moseman, si pensava que fuera para, para salvar la categoría, bueno, bueno, pues mira, estem ahí, anem empatant, anem trampejant. Claro, però és que ara trampegem, però claro, quan fem números, bé la classificació volem que, que això, i coses no quadren una cosa o l'altra. Estàs no. a la mateixa distància del descens, 8 punts, que de l'Europa League. Ja no parlem de la Champions, que estàs a 16. No, però estàs a 8 punts d'Europa League i a 8 punts del, del descens. I la pinta que té és que el més a prop que vas a voler d'Europa, Folgado en guany, és una foto d'Angela Merkel, eh? 12 <laughs> i 35. Fem una pausa per a la Publi. Llegim el Twitter, arroba esportge Per cert, no se n'aneu, és que heu apostat la... el que heu guanyat la porra de Belarte. Més, mira, com està César a 150 km va ser el que, el no, que no, Avui no dona ni el guanyador. No, anem a donar-lo ara. Però ja hem avisat a la gent que el donaríem el guanyador esta nit en, la, en 97 nit. I com està César, que no veu el, la, la llista que jo tinc ser anotats, ah. serà ell el que tria el guanyador. Ah. Jo li diré un ah. número de l'1 tal, i César dirà el número, i ese número serà el que ah, guanyarà la porra. 12 i 35. La pròxima pregunta que tinc en cartera per a que se la aneu pensant, senyors perilla la categoria per al València 12 i 35, pausa i tornem Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cuando llega la tarde arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y en definitiva música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7 y 20, Ruta 97, con Silvia Tomás. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando. 12 i 37. Encara no sé si l'elecció d'esta sintonia és una bona o una mala elecció. Encara no sé, eh? Com dir, li pegue voltes, però... <laughs> Bueno, escolta, eh, eh, estem ahí. De categoría Hombre, el que la triada que va Bueno, 12 i que dio una gente en el Twitter. Eh, Le han preguntado ¿con califiquen eh, eh, el partido de de València. Fernando Caballer, yo ya aposté una paella con mis cuñados canarios para la Copa. Se lo pueden hacer saber a los jugadores para que me ayuden. Pues usted es complicado A mí Ves el arroz Miguel diu depriment. No tienen vergüenza estos jugados, pero de manardines siguen de manen. demanen. Marco Vallés, diu son un equipo de patio de colegio que dejen de sacar el que dejen de sacar el balón jugado, no saben. Posesión Mustafi Santos 30%. Lourdes Penichet diu se fue Salvo, se fue Rufete y compañía y el caos del Valencia llegó a instalarse y se ve muy poca luz. Davis diu, lo que más me preocupa es que nadie pide el balón, no hay apoyos, desmarques, el que tiene el balón hace su guerra. Diu Arturo Andreu en dos palabras, imperdonable. Javier Ángel diu una burla a l'aficionat. Jo cada volta tinc més clar que l'any que ve no renove el passe, 300 pavos al FEM. Qui Juli diu preocupant, molt preocupant, no sé si els, no sé si els jugadors són conscients d'on estan ficant-se i està fent-se molt far per a tot. Francisco Gómez posa un vídeo del primer gol del Rayo y diu ¿por qué le sirvan al capitán Orchata que injusta la gente con él? Amun diu cuántos partidos de margen le va a dar al Lim a Neville, no ha ganado ni uno y como tarda en reaccionar igual es tarde, fuera ya. José R. Benatges diu queda molta feina per fer equips descompensar i sense equilibri entre les diferents línies, jugadors angoixats. Luis Ponce, quin partit que avui hem jugat pensava que eren 90 minuts de calfament. Juan Gascón Peiró, si no jugamos a nada. Eh, Francisco Gámez diu avui he estat al camp i la veritat que ha donat pena vore en sis mesos al que han convertit en el València infumable Gustavo Carcelén com quan fas un examen a setembre i no has agafat un llibre en tot l'estiu Palme segur, això ha fet l'equip aquest estiu Jorge diu i no fitxem amb dos collons, sí senyor jo ja no donaria tan per fet que el València no va fitxar i anoteu a un central ho dice ahí Dani diu me ha desagradado especialmente Rodrigo tiende a finalizar aunque hay un compañero mejor colocado para hacerlo. Juan Carlos dio vergüenza, impotencia, fracaso, dolor, ayuda, esto da pena. José A. dio el París de Whisper a enviar a la plantilla Sansera a Siberia y Posado, en su gana filial. Humphrey JB dio pathetic. Eh, Miguel Diu, lamentable. Lo dije en su momento, había que encima en uno, pero a partir de ahí, jugadores culpables. Big Naranja Diu, ya Sang. Fran VCF, Diu de pena, no juegan a nada. Lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando. Ismael Diu, bochornoso, bizarro, lamentable, grotesco, vergonzoso, decepcionante, preocupante, insultante e inaceptable. Piscolabis Diu, patético Luis Diu, con Gémez a solo a alguien que no tiene ni puñetera idea de fútbol se le ocurre tener un comentarista de televisión para levantar a un equipo hundido. Paco Diu, horroroso y bochornoso. Yo tengo mucho miedo de bajar a segunda, cada vez este equipo me da más esa sensación. No voy a mentir de 8 es imposible, pero es la pregunta que os fallamos de la pausa mm. y que vos la tornen a hacer. Señores, señores, en este caso señores, Folgado, señor Garrido y señor Ferrando, ¿perilla la categoría para Valencia? Jo crec que no, Manolo. Jo crec que no, que no perilla. El que passa és que el València va passar ja sense pena ni glòria per, per la Lliga i tant de bo eh, m'equivoqui i és una teoria que jo vinc defensant des de fa, des de fa setmanes, Manolo. El València ha de refugiar-se en les competicions curtes, buscar l'èxit en la Copa del Rei, l'èxit en l'Europa League, la primera competició que té que afrontar ara, que de fet ja l'està afrontant, és eh, la Copa, mm, els futbolistes han de deixar el cap el més pront possible, centrar-se en la mm, eliminatòria de, de Copa en la primera davant la Unió Deportiva Las Palmas, ha tornat a ser benèvol el, el sorteig, primer Baracaldo, després Granada, ara Las, la, las Palmas eh, a poquet que te vaig a bé Manolo, te pots clavar quan acabe xener <clears throat> en una final de la Copa del Rei i això te dona ja molta tranquil·litat per afrontar... Però penseu que este que se va clavar una final de res? No, però té la possibilitat. Ah, clar, clar, vos tens la possibilitat, igual que te dic, que, que, que en la Lliga, Manolo, mira, no tenia, vas a perder mira, la categoria. Mira, yo tenía un amic, lo que me acabes de dir, yo <laughs> tenía un amic que feia la carrera el Maño li dient, José, eh, ara és el cap d'informatius de la Sen Saragossa, és un tio fantàstic, eh, eh, i dia, jo tinc la intenció de ligar en ella en Claudia Schiffer. Ostres, José, diu, sí, ella está viva y yo estoy vivo. Pues <laughs> me acabes de hacerlo Matéis Tienes la oportunidad Sí, en cara estás en la Copa. Pero estás en la Copa Porque no te tocado ningún. Es que, Es que, Es que Las Palmas, que voy a palmar 0-3 contra la de Madrid, ojo a Las Palmas el dichos, que ya en Llega te pega un baño Ojo a las palmas del dichos que ya en la Liga te pegó un Estoy de acuerdo. Y ahora es dará. Yo no soy capaz bueno, pues, de posar la mano en el foc para el partido. del bueno, Pues, según la reflexión el equipo va a perder la categoría El van eliminar en la Copa, no? Según la tegua reflexión Y va a perder la categoría Yo no, yo creo que el Valencia va a estar en terreno. no, es lo matéis, es lo matéis. No os iba a No las va pues perderá contra el Depor este cada semana también, también. no? Raúl y César. Eh, Eh, si parlem de, de Ronald Koeman, sí. com va ser la temporada quan va venir Koeman? A què te refereixes com va ser la temporada? Pues que l'equip acaba jugant-se el descens i guanyen la Copa. Exacte. Por ahí va, jo, jo també penso com Salva. Claro. Jo penso que no està l'equip per baixar, eh, no està per baixar, però se té que jugar eh, a, ¿La Copa o la Europa League? Ah, a mí sí. sí. Hijo de referència l'any de Cuba, eh, de com va passar tot eren... Però és que això és una volta en la vida. Però bueno, però ara, a algo nos podemos agarrar, Manolo. A algo. És lo únic que te pots agarrar. Me morro, me morro, me morro i al final me morro. Bueno, pues, eh, sí que és possible. A, a, a, a la Copa d'Europa és complicat, és molt complicat, però a, la Copa, a la Copa, eh, que és la Pames també, que, que te va pintar la cara. Dos vegades no me la va pintar. Entonces, ¿Estás seguro? <laughs> No, que no. Si por la pinta otra ah, ya, está muy complicado. Muy complicado. Yo, Manolo, las sensaciones de hoy son tan tan malas, tan horribles, que nos hace ser muy pesimistas y, pensarnos pues eh, seriamente la, posibilidad del descenso. Yo, ah, yo creo que yo creo que no. Yo creo que no. Eh, es un equipo que a poco que mejore, eh, por lo menos para estar en la mitad de la tabla sin problemas, debe estarlo. Entonces, yo creo que no. Eh, y como yo he ido comentando anteriores días, creo que sí que es cierto, como dice Salva, que, se podría centrar eh, en el objetivo eh, de Copa del Rey. O sea, Copa del Rey, la, Europa League quizás es un poco más complicado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Las Palmas pues es un equipo que sabemos que juega bien al fútbol, que aquí en el partido de Liga pues eh, fue superior al Valencia, pero yo entiendo que, el Valencia tiene posibilidades de, de pasar a eliminatoria y se planta en semifinales ya de, de, la Copa del Rey. ¿Por qué no? Entonces a la pregunta yo creo que no que no va a bajar, no peligra el, eh, el descenso y, y, en Copa del Rey en Europa League se puede pelear por llegar muy lejos. No, dit això, Manol, perdona, el teu argument, vull dir, ara mos pots desmuntar a tots perquè evidentment si l'equip no millora les prestacions que ha fet este matí, evidentment ni li guanyarà la Unió Deportiva a l'Espanyol, ni li guanyarà el Deportiva de la Coruña i perdrà la categoria. sino millorar las prestaciones de Guia Mestalla, esta es una realidad. que el problema es que estas prestaciones claro. son las que estén semana semana darrere semana. Es que partido... soy això jo estic acollonat en pero de la palabra El partido ha sido muy duro. todos, no, o sea, hemos acabado muy duro. O sea, pero no pues podemos... Si tú no... le llamas Levante el Mercantil Valenciana, dame veneno no. y quiero morir. <laughs> Pero no podemos hacer el análisis eh, hoy, ahora mismo. Hay que hacerlo eh, más en frío y, y, además yo insisto que hay un mercado invernal que se abre, que ya está abierto, ¿no? Y, eso puede dar algo más de mejor al equipo. Ha, venido un director deportivo que va a tomar, entiendo yo, que decisiones. Bueno, yo me agarro a que, a que estas situaciones pueden hacer mejor al equipo. El entrenador está haciendo autocrítica y quizá, bueno, pues se, le ayuda a entender que, el equipo tiene que mejorar y, bueno, vamos a ver. Entonces 46, eh, eh, una cosa, eh, a todo eso a veure qui és el guapo que se gasta la nyenya en anar el dijous a de l'entrada per a veure les palmes. No dic que el València faci mal en cobrar. Que al fi al cap, el futbol no és un espectacle gratuït i sé que això és impopular en el dia d'avui, perquè la gent està clamant al ser i com mos cobren i tal i qual, no sé què. Que el València podria haver tingut un detall amb la gent que se va traure el pack de Champions. Podia. eh, però també el futbol se paga, vull dir, el futbol no és de baix, senyors. Eh, però, clar, igual que el València té el seu dret posar el preu de les entrades, també amb el paperot que està fent i amb l'espectacle que està donant a veure qui és el guapo que passa per la taquilla i se treu l'entrada 12.46 eh, hem de tornar encara per algun tema més però encara tenim que fer els sortes de la porra Belarte i a més tenim que sentir els gols que sempre ho fem amb Ferto Peugeot almenys repassar les dues úniques alegries que ha donat este matí el València Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora en junts els millors momentos de la música contemporánea, les segues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea, los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 la Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 y de... Jo vull fer de futuròleg. Tu vols fer de futuròleg? Doncs sí. pues tira-li, Martí, la bruja Lola. Demà crec que és molt probable que Suso García Pitar va a patar Era la següent i, pregunta que jo vos anava i, a fer. I se reunisca amb els futbolistes. Jo crec que seria intel·ligent també per part del València provocar provocar, independentment de que, després de que el discurs siga més o menys dur, però de mala imatge de Suso arribant a Paterna, Suso reunits en la plantilla i que transcendisca reunió, el director esportiu no, vol canviar les coses vol que els futbolistes se centren mm, que reaccionen, al València li vindria bé Sí, jo crec que sí, per si no tiene... Ah, mira, a Raúl i a César les vaig a canviar la pregunta. Més que si penseu que va ocórrer això demà, que jo estic en salva, és, penseu que ha d'anar demà el director esportiu i dir los quatre coses als futbolistes? Bueno, no cuatro cosas, pero sí que es bueno que, sientan a, a, una persona que ha llegado hace muy pocos días al club, que, sientan que está ahí cerca, cerca de ellos para, para, para, confiar en ellos, pero para exigirles y en este caso pues para, para mostrarles que este no es el camino a seguir y que, y que hay que cambiar muchas cosas y que si alguno mm, quiere caer en la indolencia, pues que está equivocado y que el club está ahí para Pues eh, insisto, para, para confiar en ellos, pero también para exigirles. Yo creo que, que, no sé si mañana, pero porque igual es muy todavía muy reciente, aunque habiendo partido el jueves, quizá, no sé si mañana, pero el martes o, sí que, bueno, no estaría mal que, que se acercara. César. Bueno, es normal, es normal que su uso vaya, ya sea deportiva, tienen que veure. Claro. Después les paraules que diga que, que utilizar, pues les té que medir molt, no? Clar. Claro. Eh, així tampoc és agarrar escopeta per a pegar tirs, eh? Clar, clar. Eh, eh, quan hi ha Recordeu-se... Lo de los 11 cabrones. Tenen que jugar, eh? Mm. Que, això és així, no, eh? Ja, Entonces, César, César, però què, què fas demà? Els dones l'enhorabona? No, no, però home, jo, estic, jo estic convençut que els jugadors no estan contents, eh? eh que, que eh, segur, jo no seguro, seguro, content. Segur, a, eh, ningú, jo, a tots els jugadors lo volen així per la porta gran, eh? No hi ha ningú que vulgui passar a nit que estaran passant ells, eh? segur. No si cobren molt, perquè al final t'escuren com cobres tant els diners en aquest moment eh, eh, quan No, sí, quan, quan arriba un tema de sentiment el diners no compta, jo, jo, jo estic absolutament d'acord però després és que en el camp ho tenen que demostrar, César sí, no me val que passen mala nit si, pa, si passen un matí plàcid però torno a repetir que tot no està en correr mm. que tot no està en correr que si no jo haria quan me, refer, quan me referís que... Me referís que acerca dos lo que tiene que hacer, ya no es correr. Mariano Aro, que anti era César. <laughs> sí, Mariano Aro, porque es, la que yo veo. Que sí, que sí, que sí. Él es va y negre Mariano pues, Aro. Cacho, compañero, pasame a comer. Mm. Vale. Solo yo en esos solo yo que corren. Entonces, ni algo mes. Mm. ¿De acuerdo? Es algo mes sin profundidad en mes no solo es correr, es por ambos al camp, ¿sabes? quan tienen que apretar, apretar tots juntets, e, es muchas cosas en moltes coses que no s'han vist, no, no solen córrer. Però, Entonces, eh, es pot anar eh, que te veguen, que està malhumat, parlant amb alguns, que els capitans te veguen, parlar els capitans, dir-los els compenses, i després, a poc a poc, lliure la cartella, però eh, jo què sé, eh, estiguen en, en coneixement, i jo, a més, usos, usos de que va això, que ja està més equip, i com té que actuar. Mm -hmm. imagina't Bueno, pues eh, demà veurem què és el que passa i també demà, o a partir de demà, anem a veure i segur que anem a sentir parlar sobretot de centrals. Jo crec que el València va començar a buscar ja un central i ja veurem si alguna cosa més. Però també dic una cosa, conforme siga el desembolsament de diners i el València no arribe a Europa League per via Lliga, que no està descartat però és molt complicat, tindran que eixir jugadors aquest estiu. I això és una màxima. I jo no sé ja fins a quin punt ya es una cuestión eh, eh, futbolística, empresarial o qué. Pero a Lima, evidentemente, esa temporada le va a costar un fum de pasta, ¿eh? Pues sí, gasta ya en 42 kilos, es lo que se gaste ahora en el mercado del, de en la ampliación de capital, etcétera. Pues sí, efectivamente, Manolo, lo no será ahora... Mm, s'ha gastat diners però molt mal gastats sí, sí, molt mal gastats, és, és evident que eh, pitjor assessorat eh, l'assessorat l'enemic l'origen de, lo que, de lo que ocorre en, en esta temporada és la mala inversió és donar-li les claus que del club a Jorge Méndez que s'ha fet este estiu por eso hay que hacer una reflexión todo, todo el mundo que está trabajando en el Valencia uh -huh. o sea, no es solo una cuestión de los jugadores como dice César, un jugador lo siente mucho más de lo que la gente se piensa, cuando las cosas van mal lo pasa muy mal también ¿eh? a mí mi avui m'ha la atención eh, tenim a Rodrigo? Arturo Rodrigo sí. el tall Rodrigo Creer per favor, perquè és que és un extracte, però esta idea l'ha repetit en totes les respostes, tira-li Creo que es un grupo comprometido, lo ha sido el año pasado y lo es este año. Es verdad que el año pasado las cosas casi que salían automáticamente por creer, muchas veces por, por creer, porque el año pasado en muchos partidos hicimos partidos malos, y ganamos porque creíamos y porque estamos en, un buen momento, en una buena dinámica y esa es la realidad. Entonces eh, es momento de creer en nosotros, eh, cerrarnos en el vestuario, entender que la gente hablará mal cuando juguemos mal y que hablará bien, volverá a hablar bien cuando volvamos a jugar bien y no estar eh, juzgando si es que la gente no apoya o deja de apoyar. El fútbol es así y siempre ha sido así y no va a cambiar con el Valencia ahora y con nosotros y más que nunca trabajar y centrarnos en, en el jueves, que bueno, que yo creo que este año la Copa es lo que nos está dando también un poco de, de aire. Dos cosas Una, me agrada la reflexión de es normal si chuema mal van a chular que algún se si le da este no, no, si es que si chue mal mos tienen que chular es que el fútbol hace gusto está la vida igual. y yo ahí molve per, per, per Rodrigo. y la idea de creure, creure, creure, de creure en el treball, de creure el que es que es una idea que ha repetit tantas que el que uno tendís a pensar és que esta plantilla no creu en el treball que està fent escolta, però aquí, jo la pregunta és però en, qui tens que creure? està parlant del treball de, del, de creure en el treball que fan qui, però quin treball? home, pues teòricament el que fan amb l'entrenador, dic jo és es que, és es que està tocant ahí, no? Sí, sí, pues sí. Jo, jo... No pot... Però això m'ha cridat l'atenció este fragment de veu i vos l'he posat, clar. El Palot és molt ha voltat cuidar el que estàs dient. Porque tú, hay que creer con quién, con tus compañeros, hay que creer en el trabajo, Pero ¿qué, qué qui mana el treball? El preparador físic o l'entrenador? Eh, eh, hay que creer en el, en el trabajo, pero ¿quién? ¿Quién, quién mana el trabajo? Entonces, por eso sí. pregunta yo, ¿eso es, ¿es esotérico lo que está llegando? Mm. Creer en que, en creer a los compañeros, que creen que lo estamos haciendo bien, pero si creo que está haciendo bien, creo que está haciendo mal, pero qué mana que ho facis bé mal? Que tema, al final, tu correspones a lo mateix. Què estás diciendo? ¿Qué está diciendo? Sí, no, no, no, no, es un mensaje explícito contra bueno contra o hablando del entrenador pero claro lo deja ahí un poco en el aire no que por, totalmente por una por una parte veo a, un a un chaval un chaval muy sincero y dolido eh, lo veo que es sincero que, está fastidiado y segundo pues veo que lanza al aire un poco esa cuestión de, creer sin ser explícito pero lo deja ahí bueno eh, a a que opinemos. Yo creo que, creo que no, Manolo. Yo creo que ha referido a un tema mental. Ella repete moltes igual en roda de prensa que es un tema mental. Y entenc que cuando dic creure és que futbolistas són Es que han de creure que, que els partits se poden treure endavant i que de mentalitat van, van, van curchos, van fluixos, pel que siga. Si tinguera a el fragment de la película Los búfalos de Durham sobre lo que uno creo y lo que no creo, te lo posaría. en, en en y minutos y de sentir Los gols del Valencia de Desde desde la porra velarte César, tenim dos guayados me tienes que donar un número, el uno o el 2, el que tú vulguis. El 1. El 1, Pablo Chávez, es el guañador de la porra. Le agradeces a César Fernando, le envíes un paquete de rosquilletes de Belarte, que el lote está surtidísimo. Y té absolutamente todo, de, de, y de, y de Así que, y sí que Pablo Chávez, arroba Pablo Chaps, gracias a César Ferrando tendrás el teulo de productos. Se quedan set, espera la portería. Es que hoy podían hacer programas tan de la matinada. Pues ya pues que chitarse, ya que salsa de más y esas cosas. Raúl Garrido, muchísimas gracias. A vosotros. César, como siempre, muchísimas gracias. un placer. Un plaer, bona nit, família. Vinga, Colgado, tu i jo se veiem demà. Adeu. Senyores, senyors, bordissem amb els gols Ferto Peugeot del València. Ha deixat poques alegries de matí del València, però n'ha deixat dos i les repassem gràcies, com sempre, als amics que ens recolzen, que són els de Ferto Peugeot, els gols del València. Demà, 3 més quart el Murciélago en Levant de Televisió. I ja a les 11 i mitja tornem en Esports 97 nit. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. poco que Ojo! Ojo! le falta de Negredo en la recuperación que la chula de árbitre. Desde el mis del camp, tira Negredo a porta. Estaba Juan Carlos avanzad y supera la pilota, pega en el pal. Se va desde la portería Miracle Mestalla. Ha empatado el Valencia valencia Negredo un. Rayo Altre. Atado rápido Matthew Ryan para que la intente pentinar André Gómez. El balón cao al centro. El yuitará Paco Alcácer. Que la dice para Bacali. Bacali dice del área. Se la la defensa. La dice para Paco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. gol, gol, gol, gol. Siempre Paco, siempre Paco, siempre Paco, siempre Paco, siempre Paco.